Միչիգանը ճանաչել է Արցախի անկախությունը։ Արցախի ազգային ժողովի նախագահը հանդես է եկել հայտարարությամբ։ Արայիկ Հարությունյանը մամլոասուլիսում ներկայացրել է կառավարության անցած 10 տարվա գործունեությունը։ Տաշիր հիմնադրամի միջոցներով Ստեփանակերտում մշակույթի նոր տուն է կառուցվում։ Ադրբեջանում հետաքննություն են սկսել Արցախ այցելած 4 թուրք մտավորականի նկատմամբ։ Հայ աղջնակը մեկ օրում 3 ոսկե մեդալ է նվաճել։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Սեպտեմբերի 28-ին ժամը 15-ի սահմաններում Արցախի պաշտպանության բանակի հարավարևելան ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում հակառակորդի կողմից արձակված գրակոցից մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել պաշտպանության բանակի զինծառայող 1998 թվականին ծնված Սեյրան Մանվելի Սարգսյանը։ Դեպքի մանրամասները բարձելու համար կատարվում է քննություն։ Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը կիսում է կորստյան ցաներ վիշտ եւ իր զորակցությունը հայտնում մահացած ինծառայողի ընտանիքի անդամներին, հարազատներին ու ծառայեկիցներին։ Նախագահ Բակո Սահակյանը սեպտեմբերի 28-ին ստորագրել է հրամանագիր, համաձայն որի Արցախի հանրապետության պետական սահմանը պաշտպանելիս ցուցաբերած արիության համար Արցախի պաշտպանության բանակի Էն Զորամասի զինծառայող Սեյրան Սարգսյանը հետմահու պարգևատրվել է մարտական ծառայություն մեդալով։ Համաձայն ընթացիկ ուսումնական տարվա մարտական պատրաստության պլանի Արցախի պաշտպանության բանակի հակաօթային պաշտպանության զորամասերի եւ ստորաբաժանումների հետ սեպտեմբերի 25-ից 29-ն անցկացվել են պաշտպանական օպերացիայում հակաօթային պաշտպանության վարումը, հակառակորդի ռադիոէլեկտրոնային պայքարի եւ քրակային միջոցների ազդեցության պայմաններում թեմայով մարտական հրաձգությամբ մարտավարամասնագիտական զորախաղեր որոնք նպատակաուղված էին հանրապետության ութային սահմանի անվտանգությունն ապահովող զինծառայողների մասնագիտական գիտելիքների եւ հրամանատարական ունակությունների կատարելագործմանը, շտաբների ներդաշնակվածության, մարտական գործողությունների նախապատրաստման ու վարման արդյունավետության բարձրացմանը, Մարտավարամասնագիտական զորավարժությունը միտված էր նաև ստուգելու հակաօթային պաշտպանության ուժերի եւ միջոցների մարտական պատրաստականության մակարդակն ու ստորաբաժանումների մարտական խնդիրների կատարման ունակությունները, ինչպես նաև գնահատելու զորատեսակի սպառազինության եւ ռազմական տեխնիկայի իրական հնարավորությունները։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Միչիգանը դարձավ ԱՄՆ 8-րդ նահանգը, որը ճանաչեց Արցախի հանրապետության անկախությունը։ Միչիգանի սենատի կողմից Արցախի անկախության ճանաչումը վառ ապացույց է այն բանի, որ Ամերիկան հավատարիմ է ժողովրդավարական ինքնորոշմանն ու հզոր հարված է այդ խաղաղ հանրապետության դեմ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի ագրեսիվ քաղաքականությանը, ասել է Միչիգանում հայ դատի հանձնախմբի ներկայացուցիչ Լարա Ներկեսյանը։ Բանաձևը ԱՄՆ-ին կոչ է անում ճանաչել Արցախի անկախությունն ու ընդլայնել տնտեսական եւ մշակութային կապերը Արցախի հետ։ Այն ներկայացրել էր սենատոր Դեվիդ Քնեսեքը։ Այսպիսով Միչիգանը միացավ Մասաչուսեթս, Ռոդ Այլենդ, Մեն, Կալիֆոռնիա, Ջորջիա եւ Հավայի նահանգներին Արցախի անկախության ճանաչման հարցում։ ԱՄՆ Միչիգան նահանգի կողմից Արցախի անկախության ճանաչումը լուրջ զարգվում է։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը, անդրադառնալով Միչիգան նահանգի կողմից Արցախի անկախության ճանաչմանը։ Սա եւս մեկ անգամ վերահաստատում է, որ Արցախի միջազգային ճանաչումը ժամանակի հարց է, նշել է նա։ Սեպտեմբերի 28-ին Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը հանդես եկել հայտարարությամբ, որում ասված է. Սույն թվականի սեպտեմբերի 28-ին T6 ընտրատարածքի ազգային ժողովի պատգամավոր հայրենիք խմբակցության անդամ Իվան Խորենի Ավանեսյանը ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի համաձայն ներկայացրել է հրաժարականի մասին դիմում։ Համաձայն որի, եթե падգամավորը մեկ շաբաթվա ընթացքում գրավոր դիմումով հետ չի վերցնում հրաժարականի մասին իր դիմումը, ապա նրա լիազորությունների դադարման մասին կազմում է արձանագրություն եւ ուղարկվում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։ Արձանագրության հրապարակման պահից հրաժարականը համարվում է ընդունված։ Երեք տեղի ունեցել Արցախի հանրապետության պետական նախարար Արայիկ Հարությունյանի մամլոասուլիսը, որի ընթացքում պետնախարարը մուտքի խոսքով հակիրճ ներկայացրել է կառավարության անցած 10 տարվա գործունեությունը, այնուհետև պատասխանել լրագրողների հարցերին։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Այս 10 տարիների ընթացքում կառավարությունը առաջնորդվելով նախագահ Բակո Սահակյանի նախնդրական ծրագրերով տարեստարի ապահովել է համախառն ներքին արդյունքի աճ, ավելացնելով պետական բյուջեն ու կյանքի կոչելով սոցիալական շատ ծրագրեր։ Ինչ է ստացվել հաջողել 10 տարիների ընթացքում։ 2007 թվականին համախառն ներքին արդյունքը մեր երկրում կազմել է 70.8 միլիարդ դրամ։ 2000-ը 16 թվականին այն կազմել է 229.6 միլիարդ, կանխատեսումներով 2017 թվականին այն մոտ է լինելու 270 միլիարդի։ Ինքը մոտ 200 միլիարդով անգամներով Իսկ դա արդեն մեկ բնակչի հաշվով ամենակարևոր ցուցանիշը համախառն ներքինաճյուղը մեկ բնակչի հաշվով իր բազմապատկման գործակցով նույն ցուցանիշն է ապահովում։ Արայիկ Հարությունյանը կարևոր ձեռքբերումներից է համարել փոքր հիդրոէլեկտրակայանների կառուցումը։ Հեկերի կառուցման շնորհիվ 10 տարվա ընթացքում շուրջ 4 անգամ ավելացել է էլեկտրաէներգիայի արտադրության ծավալը։ Արդյունքում Արցախը դարձել է ոչ միայն էներգաբավ, այլև էլեկտրաէներգիա արտահանող հանրապետություն։ Լուրջ տնտեսական աճ է արձանագրվել նաև գյուղատնտեսության բնակավարում, 2.9 անգամ ավելացնելով գյուղատնտեսական համախառն արտադրանքը։ 2007 թվականին արտադրել ենք 53000 տոննա հացահատիկային բերք, ապա այս տարի այդ թիվը կազմել է 150000։ Գյուղատնտեսության տեխնիկայի ներկրման, տեխնիկական պարկի համալրման առումով դուք տեղյակ եք, որ ներկրվել տասնյակ նոր կոմբայներ, տրակտորներ, սարքավորումներ, բայց ամենաողջունելին որն է, որ այս տարի մասնավոր հատվածը հարյուրավոր միլիոն դրամի սեփական ռեսուրսների հաշվին տեխնիկա եւ սարքավորումները ձեռք բերել։ Պետնախարարն անդրադարձել է նաև շինարարական ծավալների ավելացման, կենսական անհրաժեշտության ենթակառուցվածքների վերականգնման եւ զարգացման մի շարք այլ ծրագրերի։ Շինարարության առումով թվեր նշեմ, օրինակ եթե 2007-ին շինարարության ծավալը տարեկան 220.8 միլիարդ էր, 12 թվականին 38, 16 թվականին 46 միլիարդ։ 17-ին որ 20-25% նվազագույնը ավելի մեծ շինարարության աճենք ունենալու 16 թվի համեմատ։ Արայք Հարությունյանը նշել է, որ 2018 թվականի բյուջեն պլանավորվում է կազմել 100 միլիարդ դրամի սահմաններում ընդգծված ծախսային ուղղություններով՝ սոցիալական ծրագրերի կյանքի կոչման, ենթակառուցվածքների վերականգնման, ներդրումային նախագծերի կատարման եւ այլ ծրագրերով։ Մուտքի խոսքից հետո պետնախարարը պատասխանել է լրագրողների հարցերին։ Ի պատասխան պետական նախարարի պաշտոնում իր լեզորությունների մասին հարցին Արայիկ Հարությունյանը նշել է, որ նախագահի հրամանագրով հստակ սահմանվել են պետնախարարի լեզորությունները, անելիքներն ու գործունեության շրջանակը։ Կառավարությունը արդեն ձևավորված է համանadrությամբ նախատեսված ժամանակահատվածում նախագահի կսանորի հատկացում նախագահը հրապարակելու է նախագահի ծրագիրը, որով առաջնորդվելու է կառավարությունը պաշտպանությունը, նախարարները, իմ գործնական առումով ԱՅԿ հստակ նախագահի հրամանագիրը, պետական գույքի ֆինանսների կառավարման առումով տրված լիազորությունները եւ համակարգում այն նախարարությունների հիմնականում տնտեսական բլոկի, որը թույլ է տալու առաջկա տարիներին կամալի ճիշտ հնարավորություն է տալու ակտիվ աշխատանք իրականացնել ապահովել տնտեսական աճը։ Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման նողված առաջարկներին եւ հայտարարություններին վերաբերող հարցին ի պատասխան Արայիկ Հարությունյանը մասնավորապես նշել է. Արցախի հանրապետության սահմանադրությամբ ամրագրված տարածքում մենք իրագործում ենք բազմաթիվ ծրագրեր, այդ թվում մենք ավարտել ենք Վարդենիս Մարտակերտը, մենք այնտեղ ավարտել ենք բարձրավոր ծոթային գիծը, նախատեսում ենք այնտեղ իրականացնել հարյուրավոր միլիոն դոլարների ինվեստիցիոն պրոյեկտներ, սկսված այնտեղ հիդրոէլեկտրոկայանների, ջրի գործարան, գյուղատնտեսական պրոյեկտներ, բնակարանաշինություն եւ այլն։ Իսկ ոչ բնակավայրերի տարածքներում մեր Պաուստային ֆոնդում ծրագրավորում ենք մեծ ներդրումներ հիմնականում այգեգործության, ծրագրավորում ենք զարգացնել գորոպման համակարգը եւ որպես Արցախի հանրապետության համանadrությամբ ամրագրված տարածք ծառայեցնել մեր երկրին։ Եթե այս 10 տարիների ընթացքում հաջողվել է գրեթե բոլոր ոլորտներում աճ արձանագրել, ապա ինչպիսին է վիճակը ժողովրդագրության աճի առումով, ինչ ցուցանիշներ են արձանագրվել այս բնակավարում, պատասխանելով լարագրողների հարցին, պետնախարարն ասաց. 2007 թվականին բնակչության թվականական վիճակագրական տվյալներով մշտական ապրող 38000, 2016 թվականին 146000։ Ինչքանով է սա բավարար, բավարար չէ։ Իհարկե մենք ավելի մեծ տեմպեր ենք պլանավորում, մենք ավելի մեծ տեմպեր ենք ցանկանում։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Տաշիր բարեգործական հիմնադրամի միջոցներով Ստեփանակերտի կենտրոնում սկսվել են արդի չափանիշներին համապատասխան մշակույթի կենտրոնի նոր շենքի կառուցման աշխատանքները։ Այս մասին ասել է քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահրամանյանը։ Կառույցներին իս ներկայացնելու է մի համալիր շենք, որտեղ տեղակայված է լինելու 630 տեղանոց ամերիկային դահլիճ։ Մենք նախատեսում ենք այդ դահլիճը նաև օգտագործել թատերական ներկայացումների համար, քանի որ թատրոնի շենքը դեռևս վերանորոգված չէ։ Նախատեսվում է նաև 100 տեղանոց կինոթատրոն ժամանակակից կուլիսներով, դիմահարտարման սենյակներով։ Նախատեսվում է այն ավարտել 2-3 տարվա ընթացքում, ասել է Կարեն Շահրամանյանը։ Հադրութի շրջանում երիտասարդության ազատ ժամանցի կազմակերպման հարցերով զբաղվում է շրջվարչակազմի մշակույթի եւ երիտասարդության բաժինը։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում երարտասթիկային թղթակից Էդվարդ Դավթյանը։ Ինչպես տեղեկացան Բաժնի վարիչ Շիրազի Քայրանից, երիտասարդության հետ տարող աշխատանքները շրջանում տեսանելի են։ Հիմնական ուշադրությունը դարձվել է հայրենի բնաշխարհի սահմանների պահպանման, բանակ հասարակություն կապի համարապնդման հարցերին։ Այդ իսկ առումով կազմակերպող յուրաքանչյուր միջոցառում իր մեջ ներառվում է հենց այդ կարևոր պայմանը։ Երիտասարդական պետական քաղաքականության կարևոր ուղղությունները եղել են երիտասարդության ներգրավումը, ինտելեկտուալ շարժման, առողջ ապրելակերպի խթանմանը, հոգևոր մշակութային հայնասիրական դասիրակությանը։ Բանակ հասարակություն կապերի ընդլայնումը դիտարկվել է որպես գերակա ուղղություն։ Այդ իսկ առումով Շրջանում կազմակերպող բոլոր միջոցառումների ակտիվ մասնակցություն են ցուցաբերում Պաշտպանության բանակի զինծառայողները։ Շրջանի երիտասարդությունը ակտիվ մասնակցություն է ունեցել հերոսների հետքերով քարոզարշավին, որը նվիրված էր Շուշի ազատագրման 25-ամյակին։ Դիզակ երիտասարդական թիմը մասնակցել է Տիգրանակերտում կազմակերպած ինտելեկտուալ խաղի նվիրված հուշարձանների երիտասարդական վայրերի պահպանության միջազգային օրվան, որոնք եւ արժանացել են պատուգրի։ Ընտանեկան ճամփար 2017-ին հադրուցի շրջան ներկայացրել է դրախտիկ թիմը, որը գրավել է առաջին մրցանակային տեղը։ Ավետարանոց համայնքում կայացած Եվրոֆորում 2017 ճամփարին մասնակցել են շրջանի տարբեր համայնքներից 7 երիտասարդներ։ Շրջանում կազմակերպող բոլոր միջոցառումների մեջ շուք են տալիս այդ միջոցառային մասնակցող երիտասարդական թիմերը եւ կազմակերպիչները։ Դուկլաս Մակլուրեր Առաջին անգամ չէ, որ Թուրքիան վնասակար փորձեր է կատարում միջամտելու Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի հարցում։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը, մեկնաբանելով Թուրքիայի պաշտպանության նախարարի հայտարարությունը կապված Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի հետ։ Հենց դա այն պատճառներից է, որը թույլ չի տալիս իմ նախընտրի կարգավորման գործընթացում առաջընթաց հարցանակրել։ Եվ հենց Անկարայի այս միակողմանի ապակառուցողական եւ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի երանախագահների դիրքորոշումներին դեմ գնացող մտեցման պատճառով է, որ Հայաստանը մշտապես կոչ է արել Թուրքիային հեռու մնալ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի հանգուցալուծման գործընթացից, նշել է նա. Իրաքի Քուրդիստանի հարցում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դիրքորոշումը ճիշտ էր, այս մասին ասել է Հոիդա Հայդատի բյուրոյի ղեկավար Կիրո Մանոյանը։ Նրա խոսքով պարզ է, որ ԼՂՀ-ն պետք է դրական դերաբերմունք ցուցաբերի ազգերի ինքնորոշման իրավունքի ցանկացած դրսևորման նկատմամբ։ Որքան հաջող այդ իրավունքը ճանաչվի, այնքան բարենպաստ մտնոլորտ կստեղծվի Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման համար, ասել է Մանոյանը։ Ադրբեջանում հետաքննություն են սկսել Արցախ այցելած 4 թուրք մտավորականի նկատմամբ։ Այս տարվա սեպտեմբերի 22-ին Հայաստանի տարածքով Արցախ այցելած թուրք մտավորականները մեղադրվում են Ադրբեջանի պետական սահմանն ապօրինի կերպով հատելու համար։ Նրանց հանդեպ հայտարարվել է միջազգային հետախուզում։ Թուրքիայի ազգային շարժում կուսակցության պատգամավորներից Աթիլլա Քայան շտապել է դատապարտել թուրք մտավորականների այցը Արցախ եւ անվանել նրանց ծպտիալ հայեր։ Ըստ Քայայի նրանք դավաճանել են Թուրքիան Արցախում անելով հայամետ հայտարարություններով, որոնք աջակցում են իբր թե Ադրբեջանի 20%-ն օկուպացրած Հայաստանին, գրում է ադրբեջանական ապա գործակալությունը։ Մարզասերների համար Կոսովոյի մայրաքաղաքում շարունակվող ծանրամարտի Եվրոպայի վտանական առաջնությունում երեք պայքարն սկսել են Հայաստանի աղջիկները։ 15 տարեկանների մրցավեճում 69 կիլոգրամ քաշային կարգում Լիանա Գյուրջյանը մեկ գլուխ բարձր է եղել բոլոր մրցակիցներից։ Հայ աղջնակը մեկ օրում 3 ոսկե մեդալ է նվաճել։ Երկամարտում 183 կիլոգրամ, փոկում վարժությունում 78 կիլոգրամ եւ հրումում 105 կիլոգրամ ցուցանիշով։ Թողարկման վերջին եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական ամպամածություն։ Երեկոյան ժամերին եւ գիշերը անձրև եւ ամպրոպ, վարկյանում 3-ից 8 ամպրոպի ժամանակ 17-ից 22 մետր հեռագությամբ հարավարի մտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 5-ից 10, ցերեկը 12-ից 17 աստիճան, տաքություն։